kaip moteris mato pažintis. Visų pirma, turiu suprasti, kad kiekvienas a, pokalbis, kiekvienas santykis su žmogumi, a, ilgalaikis, trumpalaikis, ne tik su moterimis, bet ir su vyrais, yra tam tikros dėrybos, tam tikri mainai ir atlikti tuos mainus teisingai arba gerai, kad tiek tu, tiek kita šalis laimėtų, turi suprasti, kitos šalies poreikius. Šitas dalykas buvo iš tikrųjų man <laughs> vienas su labiausiai sunkiausiai suprantamų, nors yra toks akivaizdus, bet bendrai sakant, tu turi suprasti, kaip susipaži susipažįsti su mergina, ko jinai tikisi iš tavęs, ko jinai tikisi šioje savo gyvenimo stadijoje iš, iš santykių, kokių santykių jinai nori, kokio tipo yra, yra, jinai yra žmogus ar tu gali pateisinti visus tos jos poreikius? Ar tavo poreikiai yra tokie patys? Nes jeigu susitinka žmonės su skirtingais poreikiais, tai <laughs> nieko gero nesigauna. Gaunas tik tai vienas kito apgaudinėjimas arba tiesiog vienas kito toks protinis žudimas ir emocinis. Taip pat turi suprasti ne tik poreikius, bet ir kitas žmogaus baimės bei, bei bendrą požiūrį į, į tave. Tiesiog turi pamatyti pasaulį iš moters akių, iš moters uh, pusės, įstatyti save jos aukštakulnius ir pajusti, ką reiškia būti moterimi, kad geriau ją suprastum. Tai čia toks paprastas toks pastebėjimas, bet <laughs> iš esmės tai nebus daug susiję, bet tiesiog moterim labai sunku yra vaikščioti su aukštakulniais. Ir dėl to, kaip aš, pavyzdžiui, pažįstu su mergina klube, ir jeigu aš būnu se ilgai, tarkim, kokias 3 valandas tam pačiam klube, aš visą laiką suprantu, kad jai sunku su manim šokti aukštakulnės ir sunku stovėti, todėl pasteikius progai aš pasistengiu, kad jie atsisėstų, randu į vietą, kur atsisėsti, kad <laughs> jinai pailsintų savo kojas. Ir aš šito nesuvokiau, kad moteriam, ta prasme, neskaitus, kai tu esi su savo bateliais, kurie yra patogus ir tau neskauda kojų, uh, tu prasme, tu nesuvoki, kad moteriai gali, <laughs> ga, jinai gali būti žiauriai pavargus ir jinai nusigręš nais nuo tavęs vien dėl to, kad jinai <laughs> nori kažkur atsisėsti ir tai nebus nei atstumimas, nei kažkas kita, bet jinai tiesiog yra žiauriai pavargusi. Tai čia toks praktinis pastebėjimas. Bet uh, pradėkiam tą supratimą moterom nuo to, kad visų pirma, Tai tu moteriai e, pasąmoningai per pačias pirmas sekundės jinai tave priskiria iš vieną iš dviejų kategorijų. Tai yra pavojus arba nepavojus draugas, saug, saugumas. Paprasčiausiai vyras, kuris ateina prie moters nuo bendro atveju, jeigu tu užkalini merginą tiek dienos metu, tiek nakties metu. Jeigu jinai mato vyrą ateinantį į ją, pirmas yra pasąmoningas, moteris apie tai negalvoja, bet pirmas yra pasąmoningas refleksas toksai įsitikinti, ar tu nesi pavojus. Ir jeigu tu siunti bent menkiausius signalus, kad tu esi pavojus, tai merginos įsitemps ir kitais atvejais net jeigu tu nesinti tų signalų, bet merginos tiesiog, na, nu, tai yra įgimtas, tiesiog įsitempia ir tiesiog yra pasiruošusios bėgti arba tiesiog, nu, esmė yra tiesiog įtampos tokiam režime, nes jos nenori jų pagrindinė merginos baime yra tai, kad vyras už ją fiziškai stipresnis ir yra galimybė, kad jis gali ją išprivartauti arba tiesiog sužeisti kažkaip arba tiesiog, tiesiog kaip pasakyti, panaudoti kažkokią prievartą. Ir nors sąmoningai mm, mes pa, visi suprantame, kad, kad ir dienos metu ar naktinėme klube tai sunkiai gali įvykti, nes, um, nes aplink yra žmonių ir ir mes šiaip gyvenam pakankamai saugiais jau laikais, bet vis tiek tai yra pasąmoningas dalykas, moteris apie tai negalvoja, tai yra tiesiog kaip refleksas. Kitas variantas tai yra kaip nakties metu, tarkim, merginos eina iš klubų ir tu bandai jas užkalbinti gatvėje. Vat <laughs> šitie variantai yra tiesiog, kaip aš dabar prisimenu, yra tiesiog komiški. Nes aš anksčiau negalėdavau suprasti, niekaip nesuprasdavau, kodėl kodėl po velnių užkalbinant merginas nakties metu gatvėje, jos taip bėga, ta prasme, nu, nuo manęs ar nuo bet kur kito, bet tiesiog beveik neįmanoma to padaryti. Bent jau man tai atrodė, nes aš buvau įsikalęs į galvą, kad aš turiu būti čia vyriškas, kad iškart, um, kaip pasakyti, turiu pati, pe, pertikti savo ketinimus ir taip toliau ir panašiai. Tiesiog buvau šiek tiek atitrūkęs nuo realybės, nes buvau prisiskaitęs pikapo nesąmonių ir, ir, ir, ir tai, tai žaloja mano supratimą tiesiog. Tai kitas jokingas dalykas, kad aš turiu vieną draugą, kuris yra beveik dviejų metrų, labai stambus vyras, su barzda. Ir <laughs> kas jokingiausia, tai kaip aš matydavau, kaip jis bandydavo <laughs> nakties metu prieiti prie merginos, tai iš vis buvo tiesiog komiška situacija, nes <laughs> merginas tiesiog bėgdavo teknos <laughs> nuo jo, dar jam net nespėjus prieiti, nes jisai irgi vėlgi taip pat bandydavo labai, kaip pasakyti, užtikrintai ir ištingai pradėti pokalbį ir, ir, ir tas vat, užtikrintumas ir toksai šioks toks agresyvumas tiesiog, nu, nu merginas tiesiog bėgdavo. Ir kartais aš irgi matau vyrų, kurie viešoje, viešoje vietoje tiesiog yra per daug užtikrinti. Tai turbūt nėra, nėra arogancija, tai yra tiesiog kvailumas ir <laughs> nesupratimas, kaip moteris jos mato. Vis pats pirmas, e, kaip pasakyti, rodiklis, kaip moteris įvertina, apskritai žmogus įvertina šalia jo artėjantį organizmą, tai yra ar jo dydis, forma. Ir iš, iš esmės iš pažiūrų dydis. Tai visų pirma, tai yra didesnis už mane organizmas ar mažesnis. Jeigu didesnis, Tai pavojus, tai gali būti pavojinga, jis už mane stipresnis, jis gali mane veikti. Ir kitas dalykas, ar tai yra gyvūnas, ar tai yra žmogus, ar tai yra kas, ar tai, ar tai mašina ir taip toliau. Tai jeigu tu esi didelis bičias, tu turi suprasti, kad prieidamas <laughs> prie mažesnės merginos ir tiek prieidamas prie vyro, tu, aš pats galiu pasakyti, kad tiek prie, jeigu, kaip, man, kaip mano draugas prieido prie kažkokių vyru ar prie ko, jie iškart įsitemdo ir pasiruoždo tam galimai, galimam konfliktui, gali, galimai agresijai. Nes tu automatiškai pasąmoningai suvoki, kad tas didesnis žmogus gali tave sužeisti. Tai dėl to visiems vyram, kurie yra didesni, jie turi suvokti šitai, kad visą laiką, kai prieini prie merginos, pirmas variantas, kai jinai galvos, kad čia gali <laughs> būti, tas žmogus gali mane sužeisti. Todėl pirmomis sekundėmis turi užtikrinti viską, kad uh, parodytums savo gerus ketinimus, tai reiškia, kad turi turėti šypseną, turi neslėpti savo ranko ir neslėpti savo krūtinės kūno, tavo kūno kalba turi būti atvira, ypač nakties metu neturi prieiti per daug arti ir kad ir kas ateina iš tavo burnos, tai turi būti labai subtilu ir, ir visiškai negresyvu. Fizinis kontaktas turėtų būti tik tada inicijuotas, kaip mergina bent porai sekundžių, ta prasme, kai yra įsitikinta, kad tu nesi pavojus. Kad mergina supranta, jog tu prieėjai ne su kokiais, nežinau, ten prievartavimo <laughs> tikslais, o su gerais ketinimais. Nes ypač nakties metu, vien bandydamas prieiti prie merginos ir kaip jinai mato, kad tu prieini, ar, ar kad ir iš nugaros tu prieini prie jos, bet bet koks sustabdymas merginos gatvėje Tai yra tiesiog jie visiškas žiaurus stresas ir aš sakau, tūkstantį kartų dabar jau matau, kaip aš jau prieš inicijuodamas pokalį aš jau matau, kad <laughs> mergina labai stipriai įsitempia ir galvoja, kad čia gali kažkas jau nutikti. Ir nors tai galbūt vyram nėra logiška, bet pirmoji mintis, kurią mergina tai negavo, tai kad aš galiu būti ir išnaudota fiziškai. Arba taip pat gali būti tai ir emocinis priekabiavimas ar kažkokie žodžiai, bet esmė, kad tai gali būti priekabiavimas, pirmą mintis merginų. Kitas variantas gali įsivaizduoti, vėlgi jau šitą, man atrodo, pavyzdį vartojau, bet kaip, kaip, kaip atrodytų, jeigu tu įeini į gėjų klubą, kur tik tau įėjus visi gėjai tave žiūri, visi, visi ten esantis vyrai už tave yra didesni, raumeningesni ir tave gali kaip pasakyti, fiziškai veikti, visi vyrai, visi jie tave nužiūrinėja ir tu neturis, nenori su jais turėti nieko bendro, bet jie pradeda tave kalbinti, jie pradeda netgi galbūt liesti tave ir tiesiog įsivaizduok, kaip, koks jausmas, <laughs> kai ar tu saugiai jauties tok, tokiam klube. Tai taip kartais jaučiasi merginos naktiniuose klubuose. Kitas dalykas yra tai, kad a, vidutinis vaikinas a, mato vidutinę merginą kaip pakankamai patrauklę, kad su ja galėtum pasimylėti. Atvirkščias variantas nėra tiesa. Vidutinė <laughs> moteris nemato vidutinio vaikino kaip galimybės su juo pasimylėti. Taip yra todėl, kad moteris seksu rizikuoja daug daugiau negu vyrai. Jos rizikuoja devyniais mėnesiais vaiko nešiojimo savo pilve, ir toliau jo užauginimo. Aišku, šita vėlgi rizika jau kaip ir nėra sąmoninga, nes yra kontracepcija, bet tai vis tiek moteris yra pasąmoningai išlieka. Paprasčiausiai moteris turi aukštesnius standartus, su kuo jos nori mylėtis nei vyrai. Nes jos turi daugiau ko prarasti, jeigu jų pasirinkimas bus neteisingas. Vyras a, gali prarasti tik tai, kad pasimylint partnerą bus kaip pasakyti, neįgūdus lovai, tiesiog seksas bus blogas, toks, kaip pasakyti, nepatenkinantis. Tačiau netgi dauguma vyrų bet koks seksas yra geriau negu jokio sekso. Kas, pavyzdžiui, su kuo aš nesutikčiau. Tačiau moteris a, gali svarstyti permegojimo galimybę tik tais atvejais, kai tas būtent pasirinkimas, kaip pasakyti, dėl jo verta rizikuoti. Kaip ji yra įsitikinusi, kad pavyzdžiui, vyras bus geras lovai, kad jinai įsitikinusi, kad jog tarp jos ir to asmens yra abipusis pasitikėjimas savimi, kai jinai įsitikinusi, kad tas vyras gerbsi, kai įsitikinusi, kad tas vyras a, su juo bus saugi. Moteris turi įsitikinti, Ne, ne, aišku, ne visada moteris tai įsitikina, bet yra gerai, jeigu moteris jaučia taip, lyg vyras turi ryšį su ją, kad vyras yra empatiškas, vyras jaučia ją. Ir vėlgi aš sakau visus, visus šitos dalykus ne tik ilgalaikiam, bet ir trumpalaikiam santykiam. Net jeigu ir nori vienos nakties nuotykio, turi būti abipusis pasitikėjimas, pagarba ir visa kita. Kad e, tai jeigu tu nori sąmoningo, sąmoningo trumpalaikių santykių, Nes aš jokiais būdais nepalaikau manipulacinių metodų ar tiesiog kažkokių emocinės prievartos metodų. Jeigu tu nori daug sekso, nori permagoti su daug moterų, viskas yra ok. Bet turi pasirinkti būdus, a, kurie yra <laughs> priimtini tiek tau, tiek moterimis ir kurie nesukelia jokios žalos. Tai vėlgi, moteris tiek va tais trumpalaikiais santykiais rizikuoja, jog pažįstami žmonės manys, jog ji yra pasileidusi ir jos reputacija labai stipriai kris. Turi užjausti moterį ir suprasti tai. Turi pasirūpinti, kad jos reputacija nenukristų dėl to, kad ji pasirinktų tave. Tai reiškia, kad jokiais būdais neturi girtis, kad su kažkuo permegojai ar kas ten įvyko <laughs> lovoje. Viskas, kas yra tarp jūsų, tai yra diskretyvu ir yra tik tarp jūsų. Taip pat jeigu moteris e, jaučia, žino, jeigu tu gali parodyti, kad tu labai gerai bučiuojas, jeigu gali parodyti, kad e, žinai, kaip ją įjaudrinti, kad subtiliai tačiau aistringai gali liesti jos kūną, užvesti ją, tiek tai, kad tu gali šokti aistringai. Vis, vis, visi šitie požymiai rodo tai, kad e, potencialiai galimybė, kad Jeigu tu labai gerai bučiuos ir sugebi ją užvesti, galbūt tu būsi, didelė tikimybė, kad tu būsi geras ir lovoje. Jeigu tu sugebi sukurti pasi, bent abipusį pasitikėjimą, ryšį ir empatiją, tai didelė galimybė, kad tu taip pat būsi geras ir lovoje ir tai nebus tik tai mechaniškas seksas, tai bus tiesiog aistra. Ir jeigu tu esi atviras ir nuoširdus, tai mergina puikiai supranta, kur jinai eina, kad tai bus greičiausiai trumpalaikiai santykiai. Bet taip pat, matydama tavo atvirumą, jinai supranta, kad tai gali išaukti ir ilgalaikius santykius. Nes aš asmeniškai turėjau netgi porą merginų, su kuriais susitikau klube ir taip prasidėjo viskas vienos nakties nuotikiu ir išaugau į santykius, ilgalaikius, įpareigojančius santykius. Suprasdamas visą tai, vėlgi prieinam prie kito aspekto, kad vienos merginos nori ilgalaikių santykių. E, ta prasme, ne tai, kad nori, bet vienos merginos yra nusprendusios, kad jos, jos nori tik tai ilgalaikių rimtų santykių. Tai reiškia, kad jų visiškai nedomą trumpalaikį santykių. Kitos merginos galbūt nenori ilgalaikių santykių. Jom dabar, ta prasme, jos nenori įsipareigoti, jos nori tiesiog linksmintis ir turėti kažkokius trumpalaikius santykius. Ir yra dar visokių variantų, dabar, ne, ko žmonės nori bendrai iš santykių. Ar nori emocinio palaikymo, ar nori, ar nori vien tik tai sekso, ar nori <sighs> kažkokio materialinio palaikymo, ar nori emocinio saugumo. Materialinio palaikymo, tarp kitko, čia nekalbu apie kažkokį pirkimą ar prostituciją. Bet tiesiog, jeigu tu esi su mergina ir jūs gyvenate kartu ir jinai nori sulaukti vaikų, tai jinai nori žinoti, kad tu sugebėsi ją išlaikyti ir vaikus. Tai visi šitie aspektai yra labai svarbus. Ir kai tu bendrauji su mergina, ir jeigu tu turi, tarkim, vieną tikslą, tavo yra tikslas trumpalaikiai santykiai, tai yra gauti daug sekso, tai reiškia, kad tu tiesiog švaistai tiek savo, tiek kitos merginos laiką, jeigu bandai kalbėti merginą, kuri nuo ieško vaikino, a, įkalbėti ją į trumpalaikius santykius. Nes, sakau, tai yra tiek tavo, tiek jos laiko švaistimas. Ir net jeigu tau pavyksta tai padaryti, tai tiesiog tai yra vienas kito žudimas, <laughs> nes a, jūsų poreikiai netitinka. Ir taškas, tam, ta, viskas ten ir baigėsi. Kita vertus, yra tikrai labai daug merginų, kurios taip pat nori trumpalaikių santykių. Mes jau negyvenam, kaip pasakyti, sovietų laikais ir viskas dabar jau pakankamai yra daugiau liberalu, gal ne taip liberalu kaip kitose šalyse, bet vėlgi, sakau, kad tikrai yra nemažai merginų, kurios taip pat nori neįpareigojančių santykių, bet jos vis tiek dažniausiai nori santykių. Santykis tai yra tas dalykas, kai tiek tu, tiek mergina viską daro savo noru ir atsižvelgdamas į kito žmogaus norus. Tuo tarpu kažkokia manipuliacija tai būtų atsižvelgimas tik tai į savo norus ir nepaisinimas, kaip, kaip kitas žmogus jaučiasi. Taip sakant, tai yra išnaudojimas kito žmogaus, kai tau nesvarbus kito žmogaus poreikiai ir tu tik tenkini savosius. Tai šito aš visiškai nepalaikau. Ir <laughs> žinoma, kad bandydamas sukurti santykius, nesvarbu ar trumpalaikius ar ilgalaikius, viskas galioja taip pat tiek ilgalaikiam ar trumpalaikiam. Ta prasme, bandydamas per santykius uh, gauti ten daugiau sekso ar gauti, kad ir ko ten nori gauti. Ta prasme, tai <laughs> yra, jeigu tu sugebi būti atviras ir sukurti abipusį pasitikėjimo ryšį, moteris norės tam permėgoti ir tu gausi daug daugiau sekso, nes bandymais kažkaip manipuliuoti ar bandymais tiesiog išnaudojimu. Būtent tai ir, ir, ir moteris to, ta prasme, nekenčia ir, ir būtent dėl to susidaro. Ir žinoma, aš kai pradėjau, aš buvau labai kvailas ir galvojau, o aš tiesiog noriu daugiau sekso, tai aš bandysiu nuslėpti tai ir tiesiog bandysiu įsivilioti merginas į lovą. Ir šitą strategiją nepasitvirtino, nes tiesiog buvo daugiau skausmo negu, negu iš tikrųjų kažkokių tai gerų santykių. Ir vėliau sužinojau, kad, ei, yra daug merginų, kurios taip pat nori trumpalaikių santykių aš galiu su jom turėti tai, ko aš noriu turėti ir nieko neįskaudinti. Wow, tai yra nuostabu. Bet kokiu atveju turi suprasti, kad merginos draugai, e, ką apie tave mano merginos draugai, yra neįtikėtinai svarbus faktorius. Jeigu merginos draugai pozityviai mano apie tave, turi pozityvę apie tą nuomonę, tai <laughs> jos apsisprendimas permigoti su tavim, ta prasme, jai lengviau apsispręsti, Nes nežino, kad, o, mano draugas, ta prasme, mato šitą bičą kaip fainą bičą. Dėl to, jeigu aš su juo, su juo permigosiu, tai mano socialinis statusas irgi šiek tiek pakils. Aišku, apie tai nei, nei merginos, nei vaikinai nemato sąmoningai, bet tai, ta prasme, niekas apie tai nemasto, bet tai yra dalykai, kurie pasąmoningai yra žmonių suprantami. Taip sakant, kad galbūt mergina nenori permigoti su kažkokiu ten, nežinau, ten povilu iš klubo, <laughs> kurio nieks nežino, bet kita vertus, jeigu klube pasirodo ten Bredas Pitas ar John <laughs> Deppas, tai merginai kaip ir ne, netiek svarbu savo repu, ta prasme, ta reputacija, jos, nes nežino, kad jeigu jinai perimėgos su šito vaikinu, jo socialinis statusas labai pakyla, žiauriai, labai stipriai pakyla. Ir tokiais atvejais, kai, kai aplinkui žmonės tą mato kaip, kaip, kaip pasakyti, Socialinis statusas tai yra pagrindė populiarumas, galima sakyti, bet yra ir daug daugiau kitų įvairių socialinio statuso rūšių, apie kurias aš pakalbėsiu vėliau. Bet, tarkim, pat, pati primityviausia, lengviausia suprantama, tai yra fe, e, tas populiarumas. Kitaip sakant, įsivaizduoju, kad yra, tarkim, restoranas, ar ne? Ir jisai yra visiškai tuščias. Tai dažniausiai, jeigu tu eini pro tą restoraną, tu netaip norėsi užeiti, nes nieks jame, nieks, nieks jame nėra, tai greičiausiai jis nėra geras. Kita vertus, jeigu tu užeini restoraną, kur labai daug žmonių, yra klegesys, ten e, viskas juda ir žmonės jokauja ir taip toliau, tu žinoma nori ten užeiti, nes jau daug žmonių ten yra, greičiausiai tai yra labai geras restoranas, nes, kaip pasakyti, daug žmonių geidžia tos vietos, tai ir tu nori jas geisti. Tai čia yra paprastas evoliucinis toksai principas, kad e, žmonės tiesiog renkasi tai, kas jau, kaip pasakyti, yra daugumo žmonių patikrinta, galima tai pasakyti. Kitas dalykas, tai turi suprasti, kad dauguma moterų tiesiog yra visiškai, visiškai, visiškai užsikasusios savo rutinoje, savo darbais ir tiesiog, nu, turi tiesiog taip primityviai pasakus, nuobodžius gyvenimus, <laughs> E, universitetas, darbas, ten, tu prasme, viskas yra rutina. Ir jeigu tu gali suteikti bent dalelę šiek tiek šypsenos, humoro, džiaugsmo, pra, praskaidrinti jų dieną, tai yra, ta prasme, neįtikėtinai, neįtikėtinai vertinga savybė. Tai yra labai patrauklu. Bet e, kita vertus, žinau vaikinų, kurie klubuose ar kažkur kitur prieina prie merginos, sako, nusišypsok arba kur tavo šypsena. Tai nereiškia, <laughs> ši, tokie gestai nesutikia <laughs> moteriai vertės ar neperskaidrina dienos, tiesiog liepimas jai nusišypsoti. Tai šito daryti nereikėtų. Taip pat moteris nori būti vertintos dėl dalykų, kurių vaikinai dažnai nepastebi. Žinoma, tai yra smulkmena, nu, jau, ta prasme, tai nėra kažkokie labai svarbus dalykai, kurie <laughs> keičia viską, bet e, turi tiesiog turėti mintise savo, ar ne, kad e, jeigu tu sugebi įvertinti moters plaukus, moters drabužius, moters papuošalus, kažką, ką moteris specialiai užsidėjo, būtent šiai dienai ir būtent specialiai kažkaip kitaip užsidėjo, kad kažkas pastebėtų. Dažniausiai ir aš irgi esu iš tų vyrų, čia visi vyrai, kur tiesiog mergina ateina kažkaip kitaip apsirengus ir jis sako, tai nepastebėjai, kas yra kitaip ir tu ten <laughs> visiškai nesupranti, ko ne šitas nori. Bet jeigu tu gali vat, įvertinti ir steigti komplimentą dėl kažkokių specifinių detalų, dėl kurių mergina pati pagalvojo, kad va, aš padarysiu šitą taip ir kad va, jis pastebėtų ir kad kažkas pastebėtų. Ir jeigu tu sugebė tas specifines detalės pastebėti, tai moteriai tai yra tiesiog visiškai, visiškai desertas moteriai yra. Nes jeigu mergina jau yra graži, patraukli, tai kad tu pasiekai, kad, žiūrėk, suteikiai komplimentą ir pasiekai, kad tu labai graži. Tai tai yra pats primityviausias dalykas, ką jinai jau girdėjo nuo pat mažos vaikystės, ji jau tą žino. Jeigu tu sakai gražiai moteriai, kad ji, tu esi graži, <laughs> tai jinai šimtą kartų jau tą girdėjo, tu neišsiskiri. Iš, visiškai. Kita vertus, aš dažnai sakau moteriai, kad ji yra patraukli arba ji yra labai seksuali. Ir būtent aš sakau tai su ta intencija, jog parodyčiau savo ketinimus, kad aš esu seksualus uh, organizmas, <laughs> seksualus vyras, kuris nebijo proti savo seksualumą ir nebijo įvertinti tai, kad moteris mane traukia aš nebijau pastebėti to suteikti moteriai komplimentą dėl to, kad ji yra seksuali. Ir nebūtinai aš noriu iš jos kažko tai, bet man tiesiog smagu matyti a, seksualią moterį priešais mane. Ir kita vertus, merginos, kurios tarkim turi, um, yra labiau charizmatiškos, kurios galbūt labiau turi gebėjimų kalbėti ir arba turi labai gerą, kaip pasakyti, yra intelektualios, Tai būtent tom merginom tokie, kaip pasakyti, apie išvaizdą tokie komplimentai, kad tu esi graži ir tu esi patraukli, jos dar labiau, šiek tiek geriau veikia negu tos merginos, kurios yra, ta prasme, jos jau šimtą kartų girdėjo, kad jos yra gražios ir patrauklios. Tai tom charizmatiškom moterim kaip tik, e, kaip pasakyti, labiau tinka jas įvertinti pagal grožį. Bet vėlgi, čia yra tokie primit, labiau, kaip pasakyti, primityvus, bet ir tokie labai subtilybės. Iš esmės turi suprasti, kad e, kai sakai komplimentą, tai turi pasakyti todėl, kad tu nori ir nesistengti per daug nieko būti originalus, bet turi tiesiog pasakyti tai, kas yra, pas, ta prasme, tai, kad tu galvoji, tai, kad manai, kad tau yra patraukų, tau yra gražu ir nebandyti kažkaip įtikti jai taip pat daug vyrų, um, kaip pasakyti, nesugeba palaikyti pokalbio, to paprasto primityvos pokalbio. Kaip pavyzdžiui, šiaip lietuviai yra drąsus, bet jie bijo iš tikrųjų, kaip pasakyti, prieiti ir būti tokie, nu, beskydokių, visiškai būti pažeidžiami. Kaip pasakyti, atskleisti su savo ketinimus. Tai reiškia, kad pasakyti, ei, aš noriu su tavim pas, pasitaškyti ten kambarį lovui. Tausia, čia yra kvaila ir <laughs> arogantiška. Bet iš esmės tas gebėjimas tiesiog pradėti pokalbį ar ne, kalbėti apie tos primityvius dalykus, kaip ką veiki gyvenime, kur mokais, kaip mokais ir tie tokie primityvus klausimai, iš kur tu, koks tavo vardas, jie yra iš tikrųjų labai labai svarbus, nes jie būtent parodo tavo socialinį intelektą, e, jie parodo tavo inteligenciją bendrą, jie parodo tavo gerumą, tavo dėmesingumą Ir tai, kad ta prasme tu tiesiog gaudai socialinėje aplinkoje, kad tu sugebi bendrauti su žmonėm. Tai tie tokie paprasti primityvūs klausimai yra labai svarbus. Nes daugumą bičių gali prieiti ir bandyti kažkaip bandyti atrodyti kietais, kaip ten, nežinau, ten šokaliot kažkokias nesąmonės, švilput ir taip toliau, bet negali prieiti ir palaikyti normalaus paprasto pokalbio. Arba pokalbio metu jie pastoji kalba apie save, kas yra tiesiog arogantiška. Tai šiaip labai <laughs> geras variantas yra kalbėti apie ją, tai yra beveik idealus iš pradžių, kad tiesiog paklausi kažko apie ją, dar netgi idealesnis, bet vėlgi tai yra subtilybės, ta prasme tai nėra kažkokie labai svarbus dalykai, bet dar galės, dar geresnis variantas yra kalbėti apie jūs bendrus ryšančius dalykus, a, nes kartais, kai kalbė apie moterį, jinai gali, kaip pasakyti, šiek tiek įsitempti ir sakyti, o kodėl čia manęs klausinėjai visko ir taip toliau ir panašiai. Dar jeigu kalbėjome apie bendrus dalykus, kažkokius tai, dėl kurių nekyla jokios įtampos. Kaip pavyzdžiui, o, gražus oras, o, kažkas, man patinka valgyti duoną, o, man patinka tas ranas. Tai, tai rodo, kad e, tie, nei merginai, nei tau nereikia, kaip pasakyti, įdėti tai kažkaip savo asmenybės, nereikia a, e, kažkaip užsidaryti, nes tu kalbė apie kažkokius bendrus dalykus, kurie neliečia nei tavęs, nei jos. Tai čia geriausiai turbūt būdai inicijuoti pokalbį, bet čia yra vėlgi subtilybės. Apie pokalbį įgūdžius pakalbėsiu vėliau kitose audio įrašuose, nes iš esmės, ką tu kalbi, yra visiškai nesvarbu, svarbu kaip tu kalbi. Ir pokalbis iš esmės yra apie dešimtas, kaip pasakyti, kriterijus dešimtoje vietoje, pagal ką moteris vertina tavo patrauklumą. Prieš tai ar 11 netgi. Prieš tai yra 10-9 kriterijai, kurie yra svarbesni negu ką tu jai sakai.